saodat asri qissalari birinchi kitob ikkinchi bo'lim mavlidi nabaviy saodatli tavallud ashobi fil mahf etilgan vaqtlarda abdulmutalibning sevimli kelini omina ona bo'lish arafasida edi lekin unda homilador ayollarda ko'riladigan holatlar negadir yo'q edi o'zi ham hayron edi bunga na rangi o'zgardi na ko'ngli aynidi va na qusdi qornidagi bolaning borligini va og'irligini ham his qilmasdi omina sen hech homiladorga o'xshamaysan deb hazillashib qo'yishardi ayollar abdulmuttalib kelinlari ichida ko'proq ominani yaxshi ko'rardi buning sababi sevimli o'g'li abdullohning omonati ekanligi edi qabila raislari ham oldida hayiqib turadigan abdulmuttalib o'zining salobatiga keksaligi katta obro' e'tibor egasi ekaniga qaramasdan xonasiga kirgan ominani o'tirgan joyida kutib olishga ko'ngli bo'lmay o'rnidan turib hurmat ila kel qizim der edi otajon ovora bo'lmang turmang derdi omina mening kelinim har qancha hurmatga loyiq hurmatingni joyiga qo'yolmasam xafa bo'laman men uyalaman otajon men ham seni hurmat qilmasam uyalaman qizim qo'yaver meni umrining so'nggi damlarini yashatgan bu qari chol bilganini qilaversin u vaqt omina hech narsa deyolmas biroz qizargan yuzlari kulimsirar boshi egilar edi omina ko'zi yoriydigan kungacha homilali ekanini bilmay bemalol yurdi sudralib kelgan bir ko'rkishi abdulmuttalibning eshigini taqillatdi ichkaridan bola chiqdi kim kerak dedi ko'r odam ikki ko'zi bilan ikki oyog'ini berib o'zi sog' qolgan bechoraga rahm qiling dedi bola ko'r kishini darrov ichkaridagilarga aytdi abdulmuttalib o'rnidan turib qaraychi deb uydan chiqdi kelgan odamni ko'rgach dudoqlaridan beixtiyor unays ismi chiqdi ikki hafta avval ro'y bergan voqea esiga tushdi u dahshatli kunda sog' qolganlardan biri shu filbon unays edi kel ey unays qornim och ey abdulmuttalib unays xotirjam gaplasha olmasdi o'sha hodisaning dahshatdan qattiq larzaga tushgani bois ahvoli shunday bo'lib qolgan edi eshigimiz sen uchun doim ochiq ey unays ammo men uyalyapman juda uyalyapman qani ichkari kir chi unays oldiga dasturxon yoyildi taomlar qo'yildi unays ovqatlanar ekan biz sizga bunday muomala qilmagan bo'lardik dedi unday dema unays balki sizlar bizdan ko'ra yaxshi muomala qilgan bo'lar edingizlar unays og'zidan luqmani olgach abdulmuttalibga qarab bizning sizlarga qanday muomala qilganimizni bilmagan qoldimi sizlar bizga hech qanday yomonlik qilmagan bo'lsalaringiz ham minglarcha askar bilan haftalab piyoda yurib kelib ustlaringizga hujum qilmoqchi bo'ldik holbuki sizlar buni bilmas edingizlar biz ham bilmagan edik ammo mahv bo'ldik alloh mahv etdi bizni biz shunga loyiq edik sizlar shunday maqsad bilan bizning taraflarga borganingizda edi sizlarga bir yutum suv bir dona xurmo bermasdik ammo sizlarda chin insonlik bor mehru oqibat saxovat bor meni mehmon qilayotirsizlar abdulmuttalib sen o'sha abrahaning yoniga borganingda so'zingni eshitgan edim nimani vodiyda insonlar tog'larda yirtqich qushlar sening dasturxoningdan ovqatlanishini qo'y ularni unays o'zingni gapir o'sha kuni nima bo'ldi u kuni ha u kuni momaqaldiroq chaqmoq chaqqandek bo'ldi nima hodisa yuz berganini bilolmay qoldik lashkarimizga kuch qudratimizga ishongan edik kabani buzishga yo'limizni to'sganlarni esa qirib tashlashimizga mutlaqo ishonardik hech qanday kuch qudrat bizni to'xtata olmaydi deb o'ylagan edik alloh bizni shu kichkina qushlar otgan kichik toshlar bilan mahfu parishon etib qo'ya qoldi o'zimizni dunyoning hokimi deb o'ylardik ammo ko'z ochib yumguncha o'rilgan bug'doy bog'lari kabi terilib qoldik unays oxirgi luqmani yutarkan so'zida davom etdi men filborning o'rnidan turmagan turmaganini ko'riboq bu ishda bir hikmat borligini tushungan edim o'shanda qaytishimiz kerak fil o'zicha yotgani yo'q deb degan ovozni eshitgandek bo'laverdim orqaga o'ngga chapga yurib ammo makka tomonga hech yurmagandan keyin bu hol bu hol ko'rinmas bir kuchning ishi ekanini u qudrat bizni endi o'z holimizga qo'ymasligini aniq bildim buni abrahaga aytmoqchi edim ammo u payt u osmonda yurgan edi hech kimning so'zini eshitmas hech gap qulog'iga kirmas bir holda edi zotan oradan ko'p vaqt o'tmadi ham qushlar yetib keldilar abrahaga nima bo'ldi abraha oxirgi dafa e, shu yerda dumalab yotganini ko'rdim egardan tusha solib qochib borayotgan edi orqasidan yigit bo'lsang qochma abraha boshimizga bu baloni sen keltirding la'nati deb baqirdim oyoqlarimda turolmasdim u ham yerga cho'kdi eng oxirgi ko'rgan manzaram shu bo'ldi birdan dunyo qorong'ulashganini his qildim holbuki ko'zlarim ko'r bo'lgan ekan undan keyin kim nima faryod bo'lganini bilmayman chunki hamma o'z jonini saqlamoq dardida har tarafga qochar faryod qilar edi biror kishi boshqa birini o'ylaydigan zamon emas edi ora sira abrahaga yog'ilayotgan la'natlar eshitilardi men ham jo'r bo'lib la'natlashga kirishdim ammo baqir chaqirlarimizning hech qaysisi foydasi yo'q edi so'ngra sudralib sudralib qayerga ketayotganimni ham bilolmay u la'nati maydonidan uzoqlashdim mana ko'rib turganingdek umrimning payonini tilanchilik bilan o'tkazyapman fil nima bo'ldi filga nima bo'lganini sira bilmayman shundan keyin unays o'rnidan turdi allohning himoyasida ekanligingizga aminman bu bayt ham hech shubha yo'qki allohning uyidir deb xayrlashib ketdi yana kelgin kutamiz ey unays istagan vaqtingda kel dedi abdul muttalib fil voqeasidan ellik ikki kun o'tgan rabiul avval oyining o'n biridan o'n ikkinchisiga o'tar kechasi eron hukmdori husrav uyquda ekan birdan sakrab o'rnidan turdi yer mudhish tarzda larzaga kelgan edi atrofni ko'zdan kechirdi hech o'zgarish yo'q ayol ham o'sha silkinishdan uyg'onib ketgan edi tush ko'ribmiz shekilli deb yana qaytib yotdilar ammo uxlay olmadilar chunki tashqarida odamlarning ovozlari hayqiriqlar eshitilar edi bu orada xizmatchi eshikni taqillatdi nima bo'ldi saroy yiqildi sultonim hovlimiz xarob husrab yotog'idan sakrab tushdi apil tapil kiyindi haqiqatdan ham saroyning bir qismi xarobaga aylangan edi qubbalar cho'kkan devorlar qulagan edi vayrona ostida qolgan bir xizmatkor bosh bor ovozi bilan dodlardi yashab bo'lmas holga kelgan saroyning atrofidagi uylarga ajabki uncha zarar yetmabdi ertalab bu sirli voqea haqida berilgan ma'lumotda o'n to'rtta minoraning yiqilgani qayd etildi suraf tushdan so'ng vazirlarni majlisga chaqirdi eronliklarning muqaddas otashgohlari ham bu tunda g'alati voqealarga duch keldi bu yer ularning ibodatgohlari bo'lib ming yillardan beri hech o'chmagan shu olovga sig'inishar edi o'choqchilik vazifasini bajaradigan bir kishi diniga bo'lgan hurmati yuzasidan hamda podshohdan qo'rqqani uchun u olovni tinmay yoqar edi yolg'iz vazifasi otashni so'ndirmaslik doim yoqib turish edi ora sira qip qizil o't shakliga kelgan otashga o'zi ham sajda qilib olar unga yolvorar bandalik qilar keyin esa yig'ib qo'ygan o'tinlardan bir ikki dona tashlab qo'yar edi necha yildirki vazifasini muhabbat ixlos bilan bajarib kelardi hatto olov o'chib qolgudek bo'lsa oqibati yaxshi bo'lmasligini o'zining bo'lmasligini o'zini o'zining ismidek yaxshi bilar edi hatto uning va barcha otashparastlarning e'tiqodicha olovning o'chib qolishi tangrining yashamasligini istash degan gap edi bu borada tangriga qarzdor bo'lgandek uni yashatmoq otashparast xizmatkorning burchi edi atrofida odamlar singari uning fikrlashi ham bu e'tiqod doirasidan chiqmasdi demak men olov yoqishni kanda qilsam tangri yashamaydi derdi biroq u hayoti mening qo'limda bo'lgan tangri qanday qilib meni va butun olamlarni yarata oladi deya o'ylay olmasdi bunday o'ylashga qobil ham emasdi lovullab yonayotgan olovning ustiga bir necha bog' o'tinni hurmat bilan qalagach kir sholchaning ustiga cho'kdi qalangan o'tinlar yonib bitgunga qadar bemalol bir necha soat vaqt o'tardi yengilgina uyqu bosgandek bo'ldi havo asta sekin isiy boshlagan bu kunlarda bu kunlarda tunlari olovning oldida o'tirish rohati jon edi shirin uyqu ila ko'zlarini yumilgan holda his qildi biror daqiqa o'tar o'tmas xurrak ota boshladi necha soat uxlaganini bilmaydi xo'rozlarning qichqirig'i uni uyg'otib yubordi qalagan o'tinlarning yonmaganligiga ko'zi tushdiyu o'choqchi o'rnidan sakrab turdi holbuki o'tinlarni qalayotganida ularning tagida qip qizil otash bor edi ho'l o'tin tashladimmikin dedi o'zicha vaholanki u yerga ho'l o'tin kel bu yerga ho'l o'tin kelmaydi o'tinlarning bari qup quruq edi ustidagi o'tinlar yonmaganidek tagidagi otash ham so'na boshlabdi darhol cho'g'larni o'rtaga to'plab puflay boshladi ammo barcha urinishlar zoye ketdi otash xuddi boshqa birov tomonidan atay so'ndirilayotgandek edi biroz o'tib katta otashgohda olovdan asar ham qolmadi o'choqchi hayron bo'lib o'rnidan turdi qo'rquvdan rangi oqarib ketgan edi o'chdi o'chib qoldi deb yig'lamsirardi olovni o'chirib qo'yganligi uchun kallasi ketishi aniq edi kamida cho'g'ning ustiga o'tkaziladiya shu bo'lg'usi manzarani tasavvur eta boshladi hatto turgan joyida qotib turaverdi ishonib ko'p yillardan beri sig'inib kelgan tangrisi o'chib kulga aylangan edi nihoyat o'chib qoldi o'chdi deya baqira chaqira saroy tomon chopdi ko'chalar jimjit edi uning baqirig'ini eshitganlar nima bo'lganini bilish uchun tashqariga qaradilar va ko'chada yonib bitdi degandek yugurib ketayotgan o'choqchini ko'rib hech narsa bo'lmagandek yana ichkariga uylariga kirib ketdilar o'choqchi o'zining shovqinidan odamlarning bezovta bo'lishlarini ham o'ylamas o'chib qoldi o'chdi deya baqirib jinni singari sar sar chopardi saroyga yetib borgach uning baqir chaqiriga quloq solishga odamlarning toqati yo'qligini ko'rdi saroy vayron bo'lib yotardi eronning bosh qozisi mubadon ertalab uyqudan dili xufton bo'lib turdi nima bo'ldi deb so'raganlarga hech narsa deb javob berdi nonushtadan so'ng bir ma'mur kelib xusrov uni tush paytida o'tkazilayotgan majlisga chaqirayotganini aytdi mubadon tushga yaqin og'ir og'ir qadamlar ila saroy tomon yo'l oldi suraf shoh raisligida o'tkazilgan yig'ilishda saroyning o'n to'rt minorasi yiqilgani ma'lum bo'ldi suraf saroy xuddi tamalidan buzilgandek bo'ldi bu dahshatli hodisadir dedi bosh qozi mubodon so'z oldi bu tunda tushimda bemaza voqealar ro'y berdi dajla daryosining qirg'og'ida edim birdan bir necha sarkash tuyani ko'rdim og'zlaridan ko'piklari sachrar edi tuyalarning oldilaridagi arab otlarini dajlaga haydab kelardilar shu asnoda avval otlar so'ngra tuyalar dajladan suzib o'tib eron yerlariga yoyila boshladilar keyin qayerga qarasam bu tuyalardan boshqa bir narsani ko'rmadim qo'rquv ichra uyg'ondim bu tushimni saroyda ro'y bergan hodisaga aloqasi bormikan degan o'yda aytyapman bu orada yig'ilishga yuksak martabadagi bir ma'mur kirib keldi husrat nima gap deb so'radi ma'mur sultonim falokat dedi nima gap nima bo'ldi ma'mur otash o'chibdi sultonim dedi husrat tushunmadim otash o'chibdi deysanmi ha sultonim otash o'chibdi birdan suratning yuzi sarg'aydi yig'ilishdagilarning ham ranglari o'zgardi chaqir menga o'sha la'natini dedi ichkariga erkit bir odam kirdi inson qanchalik da bu odamni bu odamdan ham isqirtiroq bo'la olmasdi qani aytchi rostdan o'chdimi otash ha o'chdi sultonim nega qaramading sening vazifasing nima o'zi qaradim sultonim butun g'ayratim bilan o'tim qalasam ham baribir o'chdi otashchi oldinga bir ikki qadam tashlab boshini bir oz ko'targach soqolini ko'rsatdi fulayotganimda yondi sultonim dedi suraf ma'murga tezda olov takror yoqilsin ertaga bu odamni o'sha otashda yoqib jazolayman dedi tashqariga olib chiqayotganlarida o'choqchi mayli jazolang biroq mening aybim yo'qku deya e'tiroz bildirdi qo'rqqanidan oyoqlari yurolmaydigan holga kelgan edi o'choqchi chiqib ketgach husraf g'alati narsalar ro'y bermoqda hech tushunolmay qoldim dedi shu payt bir xabarchi kirib kelganini aytdilar darrov kirsin dedi husrab yig'ilishdagilarga qarab yana bir falokat xabari bo'lsa kerak usti boshi tuproqqa belangan bir odam kirib keldi husrab tezroq gapir nima bo'ldi dedi sultonim sava ko'li shu kechada qurib bitibdi o'sha yerdagi dono keksalar ham hech qachon katta bir ko'l bir kechada qurimaydi bunda qandaydir g'ayritabiiylik bor tezda sultonimizga xabar beringlar deyishdi darrov otga minib keldim dedi yaxshi qilibsan aslida yaxshi qilib sanga arzigulik hech narsa yo'q edi bu yaxshi xabar emasdi hatto bir ko'l o'zidan o'zi bir kechada qanday qilib va nima uchun quriydi shoh aqlga sig'mayotgan bu hodisalardan gangrab qoldi otash necha yillardan beri yonib kelgan oson yonsin deya maxsus quritilgan o'tinlar bilan yoqiladigan otash qanday qilib o'chadi o'rnidan turdi majlis a'zolariga ham yig'ilish tugadi deb o'ylab o'rinlaridan turdilar hammamiz birgalikda otashgohga boramiz dedi husrat otashgohga borib u yerdagilarning chorasizliklarini ko'rgach shoh tang qotdi haqiqatdan ham olov yonmayotgan edi o'zi birma bir o'tinlarni tekshirib ko'rdi o'tinlar qup quruq ammo yonmasdi bir necha soat yoqishga urindilar natija bo'lmagach shoh otashgohni tark etdi podshoh otashgohdan chiqar ekan o'choqchining aybi yo'q ekan uni kechirdim dedi o'sha tunda odamlar samo va soyi to'lib toshib oqqanini ko'rdilar holbuki bu soy necha yillardan beri suvsiz qaqrab yotgan edi surat yuz bergan aql bovar qilmas hodisalarni oydinlashtirib bera oladigan bir odam so'rab bursa podshohi no'mon ibn munzirga maktub yo'lladi no'mon abdulmasih ibn hayyom degan bir donishmandni surafning huzuriga jo'natdi abdulmasih bo'lib o'tgan voqealarni surafning o'z og'zidan eshitgach shunday dedi bu haqda hech narsa deya olmayman ammo shom tomonlardagi jabiya degan joyda tom sotih yashaydi u kishi bilan maslahatlashib keyin oldingizga kelsam unda darhol yo'lga chiq dedi sulton husrat abdulmasih bu g'alati hodisalarni tog'asi qanday shahrasini bilmas, bilmak uchun shomga qarab yo'l oldi o'sha xusrav saroyida vayronaliklar sodir bo'lgan kecha tijorat maqsadida makkaga borgan bir yahudiy olimi g'alati holga tushdi nihoyat yonidagi hishom valid va utbaga qarab bu tunda orangizda bir bola tug'ildimi dedi hech kutilmagan gap edi bu tomdan tarasha tushgandek ma'nosiz bir savol edi hishom hayron bo'lib hayolingga qayoqdan keldi bu savol qayoqdan kelganini keyin tushunib olasiz menga javob bering bu kecha orangizda bir bola tug'ildimi biz bola tug'maymiz ustimdan kulmanglar ustingdan kulayotganimiz yo'q biroq shu ahvolingda sen bir pasdan keyin bola tug'vorasan shekilli yana meni mazax qilayotibsan hishom valid gapga aralashdi sen o'zing mazaxlashga arziydigan gap qilyapsanda bu kecha bola tug'ilishi yo tug'ilmasligi bilan bizning nima ishimiz bor boshqa ishimiz yo'qmi endi bir kamimiz bu kecha kim bola tug'di deb butun makka vodiylarini kezib chiqishimiz qoluvdi lot va zo haqqa aytamanki sen o'zing bizni bizni ustingdan kulishga majburlayapsan qani aytchi maqsading darding nima o'zi nima demoqchisan bu bilan yahudiy pinagina ham buzmasdan bu tunda bir yulduz paydo bo'ldi dedi utba qah qah otib kuldi mayli shu gapingga butun qalbimdan ishonay ammo paydo bo'layotgan yulduzlarning hisobi son mingta yulduzlar har kecha paydo bo'ladi dedi da yonida turgan sharob bilan to'la qadahni yahudiyning basharasiga sepib yubordi so'ngra xizmatkorni chaqirib darrov ikki cho'lak suv keltir bu yahudiy hali beri o'ziga kelolmaydi shekilli dedi yahudiy yig'lamoqdan beri bo'lib turardi yuzdagi sharobni aytar ekan dedi haliyam ustimdan kulyapsizlar holbuki shu payt valid uning yoniga kelib boshidan ushladi va tepaga qaratib holbuki osmonda bir yulduz paydo bo'ldi shundaymi utba kel shu odamni ko'zi qinidan chiqib ketguncha yirib och birma bir yulduzlarni sanasinchi dedi uch kishi shirakayf holda yahudiyni roza mazax qilardilar lekin yahudiyning og'zidan faqat o'sha so'z chiqardi amallab boshini validning qo'lidan ajratgach yana bu kecha bir yulduz paydo bo'ldi deyapman sizga ahmadning yulduzi allohning oxirgi payg'ambarning yulduzi bu kecha bu payg'ambarlar shu shaharda tug'ilgan bo'lishi kerak barcha muqaddas narsalar haqqa qasam ichamanki u ollohning eng so'nggi payg'ambaridir endi isroil o'g'illaridan payg'ambar ketdi qo'llaridan kitob ham ketdi yahudiy olimlarning qadr e'tibori ham qolmadi endi bu ularning o'ldirajaklari haqida xabar berilgan hukmdir arablar bu payg'ambar tufayli razo g'azolat jaholatdan xolos xalos bo'ladilar ey qurayshliklar seviningizlar endi vallohi allohga qasamki sizlar butun dunyoga erishmoqdek sharafga ega bo'lasizlar deb o'rnidan turib chiqib ketdi makkaning tor ko'chalarida uyiga borayotgan chol yonidan o'tib ketgan bir yahudiyning bu kecha ahmadning yulduzi paydo bo'ldi bu kecha ahmadning yulduzi porlaydi biz mahv bo'ldik degan so'zlarni eshitib tentak deb qo'ydi bunday g'aroyib hodisalar ro'y berar ekan nur yuzli bir ayol ham atrofida nimalar sodir bo'layotganini anglamoq uchun o'ng so'liga qarab qo'yar ora sora osmonga tikilib qolar hayronligi ortar edi necha oydirki homilador edi ammo og'ir oyoq ekanini hech kim bilmadi ya'ni homilalik alomatlari hech ko'rinmadi kunlar oylar o'tar ekan qornidagi yetim bolasini qachon ko'rar ekanman deb o'ylab xavotirlanardi bolasining otasi abdullohning vafot etganiga bir necha oy bo'lgan edi shomga savdo uchun ketib qaytishda yasribda madinada tog'alarining oldida o'lgan edi abdulmuttalib oilasi uning o'limiga aza tutib ko'p vaqt ko'z yoshi to'kkan makka xalqi ham bu navqiron yigitning bevaqt o'limidan ko'p qayg'urgan edi yosh kelinchak omina o'lgan eriga ko'p yig'lagan mungli she'rlar yozgan tug'ilajak bolasini ko'rolmay bevaqt olamdan o'tgan abdulloh sha'niga marsiyalar bitgan edi endi esa faqatgina bolasi bilan ovunishni o'ylardi bu bola ominaning birinchi farzandi edi atrofidagilardan homilalik belgilari haqida ko'p narsalar eshitar ammo ulardan birontasi ham o'zida sodir bo'lmaganidan lol edi uning ahvolini ko'rgan ba'zi ayollar hayron bo'lib qo'shni bu omina tobora go'zallashib ketayotir homiladorman deb bizni aldayotgan bo'lmasin tag'in deyishardi darrov nihoyat rabiul avval oyining o'n biridan o'n ikkinchisiga o'tar kechasi to'lg'oq tuta boshladi darrov qo'shni ayollardan ikkitasini chaqirtirdi shifo va fotima degan qo'shnilari umu ayman degan joriyasi uning yonida turishdi necha yillardan beri bola tug'averib ko'zi pishib ketgan bu ayollar uydagi favqulodda holatni ko'rib hayron qoldilar uyda chiroq yo'q edi ammo unga ehtiyoj ham qolmadi chunki uy kunduz kabi yorug' edi faqat bu yorug'lik quyoshdan bo'ladimi bo'ladigan yorug'likka hech o'xshamas edi omina atrofida umrida shira uchratmagan go'zal mavjudotlarning bayram qilayotganlarini ko'rdi omina yotgan bu xona kichik go'zal mavjudotlar esa bunday xonalarning yigirmatasiga ham sig'maydigan darajada ko'p edi ular uchun xuddi devor yo'qdek bemalol kirib kelaverardilar xonaning devorlari bu go'zal maxluqlar uchun mutlaqo to'sqinlik qilmasdi bu sevinch bu bayram kimning nimaning sharofati bu go'zal haqiqatlar kimlar o'zi bu mavjudotlarni boshqa xotinlar ham ko'ryaptimi omina bu savollarning javobini bilmasdi u hatto tush ko'ryapman deb shubhalanayotgan ham edi xursandchilik qilayotganlar ollohning so'nggi payg'ambari endi dunyoni sharaflarga burkayajagi haqida so'zlashardi shifo va fotima xonimlar uyga kirib chiqib turishibdi doyalik vazifasini ado etishmoqda edi shu vaqt omina bir necha go'zal ayol yoniga kelib o'tirganini ko'rdi bu ayollarning hech qaysisini tanimasdi ammo ulardagi ko'ngilga yaqinlik dunyoning hech bir ayolida yo'q edi yuzlaridan yog'ilib turgan nur har tarafni oydinlatardi omina ular bilan ko'rishdi kelganlar ularni tanisht, o'zlarini tanishtirdilar mening ismim maryam iso alayhissalomning onasiman mening ismim esa osiyo misrda xudolik davosi bilan chiqqan fir'amning xotini edim omina hech tanimagan ammo ilk kirishdayoq ko'ngilga yaqinlik ila o'rnashgan bu muhtarama ayollarning tashrifi bilan ta'rif etilmas bir farog'atga erishdi atrofda nurdan yaratilgan xilqatlarning shodiyonasi davom etardi bu orada shifo xonim mujda mujda deya baqirdi qo'lida go'zallar go'zali bir chaqaloq bor edi bu go'dak aslida shifo xonimning emas balki haligi nurli xilqatlarning qo'lida turgandek edi go'dak kindigi kesilgan sunnat qilingan holda tug'ilgan edi doya ayollar doya ayollar hayrat ichida qolishdi omina bolasini juda oson tuqqan edi hech qanday og'riq azoblanish dard chekish yuz bermadi to'g'rirog'i omina atrofdagi shod xurramlikni tomosha qilarkan yonidagi muhtarama ayollarning suhbatini tinglarkan shifo xonim qo'liga tutqazgan mujda bilan ona bo'lganini bildi xolos olamlarga rahmat bo'lgan oxirgi va eng buyuk payg'ambarning onasi bo'lish sharafi ominaga nasib etgan edi omina nurli bolasini bag'riga bosar ekan atrofida hali ham shodiyonalar davom etardi o'zlarini maryam osiyo deb tanitgan ayol ayollik olamining sultonlari bir birlarini ominani tabriklar edilar bu tug'ilgan bola dunyo va oxiratning sultonidir alloh taolo uni butun olamlarga rahmat o'laroq jo'natdi allohning eng sevgili bandasi va eng ulug' rasuli sening o'g'lingdir senga baxtu saodatlar tilaymiz ey butun onalarning baxtlisi omina der edilar shifo xonim muborak bo'lsin omina der ekan turmushga chiqqanidan beri ominaning yuzida oydek porlab turgan nurning yo'qolganini endi bu nur quchog'idagi bolasining yuzida porlayotganini ko'rib hayrati ortdi fotima xonim ham qaradi ominadagi nur bolasiga o'tgan edi tong otar chog'ida omina qo'ynida bolasi bilan yotarkan olamlarning sultonini kutib olish uchun kelgan behisob farishtalar sevinch ila yana malakut olamiga qaytdilar kabaning hijr deyilgan qismida do'stlari bilan o'tirib suhbatlashayotgan abdulmuttalib ominaning nurli o'g'il tuqqanini eshitib go'daklardek sevindi yigitlik davrida baquvvo bevaqt o'lgan jigar porasi abdullohning bir omonati o'laroq u chaqaloqni tezroq bag'riga bosgisi keldi darhol o'rnidan turib safo tepaligiga qarab chopdi ominaning uyiga kirib keldi nevaram qani ayollar yurgakni unga berdilar abdulmuttalib chaqaloqning yuzini ochib aql bovar qilmas darajadagi go'zal nabirasini ko'rdi uni bag'riga bosib yonoqlarini hidlar ekan jannatdan kelgan xushbo'y hid ekanligiga aniq ishonar edi ko'zlaridan tomchilagan yoshlar sevinch yoshlari edi hech bir ko'z bundayam ham go'zal go'dakni ko'rmagan hech bir ona bundan ham go'zal bola tug'magan qasam ichamanki hech kimning nevarasi mening nevaramdan go'zal emas dedi bir muddat go'dakka qarab qoldi qaragani sabi sari ko'ngli sevgi marhamat va shafqat bilan to'lardi bir onda marhum o'g'li abdulloh ko'z o'ngiga keldi ammo bu nabirasi minglab abdullohlarning o'rnini bosadiganday bir vaqtlar peshonasida porlagan keyin abdullohga keyin ominaga o'tgan nur nihoyat asl egasini topganini ko'rib turardi nevarasini bag'riga bosdi kabaga kirdi duo qildi so'ngra uyga qaytib keldi hali ham quchog'idagi bolasini tomosha qilardi ayollar ovozlarini chiqarmay abdulmuttalibni tomosha qilishar to'g'rirog'i uni nabirasining gul yuziga boqib his etayotgan saodat tuyg'usiga halal bermaslik uchun miq etmay turishardi abdulmuttalib nabirasini quchoqlagancha yana kabaga ketdi ichkari kirib duo qildi so'ngra yana kelinning yoniga qaytdi soatlarcha botsa ham to'ymaydigan nevarasini yana bir bor hidlagach qizi safiyaga uzatdi o'g'limni onasiga ber dedi turib chiqib ketdi shu onda qalbi osmon qadar kengayganini his qildi sevinchdan uchadigandek edi abdulmuttalib kelinning uyidan sevinchi ichiga sig'may chiqdi to'g'ri kabaga bordi shukronalik bildirib kabani tavof qildi nevarasiga qanday ism qo'yishni o'yladi husni jamoliga sha'niga loyiq bir ism qo'yish lozim edi muhammad birdan zehniga bu ism o'rnashib oldi muhammad zulmat ichida chaqmoqdek chaqnadi bu ism ota bobolardan hech birining oti bunday emas edi tanilgan mashhur ismlardan ham emas edi hazrati ibrohimdan beri davom etib kelayotgan va ma'lum bo'lgan ismlarni xayolidan birma bir kechirdi hech qaysisi bu qadar e'tiborni tortuvchi emas edi yana qabila raislari tanish bilishlarning ismlarini birma bir xotirladi biroq qalbiga hukmini o'tkazayotgan butun qalbini egallagan pinhona bir qudrat unga barcha eslagan ismlarni zehnidan chetlatar yana aylanib o'rgilib muhammad ismi ko'nglida ko'ngliga kelaverar edi undan boshqa barcha ismlar uning nazarida ko'rimsiz zaif bo'lmag'urdek edi bu pinhona qudrat abdul muttalibni nevarasiga muhammad ismini qo'yishga majburlayotgan boshqa ism qo'yishga yo'l qo'ymayotgan edi omina bolasini buvasining qo'liga berarkan hayajonini bosib so'radi otajon nevarangizga qanday ismni munosib ko'rasiz abdulmuttalib quchog'idagi malak yuzli bolaga yana bir qarab muhammad qo'yamiz dedi ominaning ko'zlari kulimsirab yuzida mamnuniyat belgisi paydo bo'ldi go'yoki ko'pdan beri orzu qilgan niyati amalga oshgandek edi abdulmuttalib o'zi qo'ygan ismga kelinning ham sevinganini ko'rib juda mamnun bo'ldi bilasanmi qizim kimdir meni shu otni qo'yishga undayotgandek zehnimga faqat shu ism o'rnashib olgan boshqa ismni o'ylasam ham darrov o'rnini muhammad egallab olaveradi fikring qanday yaxshi ism shekilli dedi omina kulimsirab javob berdi men ham bolamga muhammad deb ism qo'yishni niyat qilgan edim tushimda ham muhammad ismini qo'yishim amr etildi men o'g'ilchamning buyuk inson bo'lishidan umidvorman abdulmuttalib kelinning gaplarini ma'qulladi albatta mening nabiram insonlarning eng buyugi bo'lajak makka raisi va hoshimiylar avlodining kattasi abdulmuttalib kelinining ham roziligi bilan quchoqdagi nevarasiga insoniyat tarixidagi eng buyuk va eng muborak ismni berdi sening isming muhammad bo'lsin bolam dedi saodatli tavalluddan yetti kun o'tgach abdulmuttalib katta ziyofat berdi uch kun davom etgan bu ma'rakada bola chaqalari bilan butun makkaliklar tashqaridan kelgan mehmonlar hatto tilinchilikdan boshqa ishga yaramaydigan yaramaydigan ko'r unays ham qatnashdilar ziyofat asnosida mehmonlar nevarangga qanday ism berding abdulharis ya'ni abdulmuttalib deb so'radilar otini muhammad qo'ydim nega otalaringdan birontasining ismini qo'ymasdan bu ismni qo'yding osmonda olloh yerda insonlar uning go'zal sifatlarini madh etsin deya shu ismni qo'ydim go'dakni ko'rganlar abdul muttalibni qutladilar bunday shirin bunday go'zal nevarang bilan haqiqatdan maqsansang yarashadi ey abdul muttalib dedilar omina bolasini uch yoki yetti kun emizdi keyin amakisi abu lahabning joriyasi suvayba vaqtinchalik sud ona qilib belgilandi avvallari amakisi hamza va abu salama degan bir bola sut emgan ko'kraklarni bu safar payg'ambarlar halqasining oxirgi va ulug' sohibi ema boshladi abdulmasih bir necha kunlar yo'l yurib jabiyaga yetib kelganida tog'asi sotih o'lim to'shagida yotardi u shuncha yo'ldan kelib bunday noxush xabarni eshitishni sira istamasdi chunki suratning topshirig'i oddiy topshiriq emas edi sotiqjonning salomiga alik ham olmadi chunki salomni eshitadigan holi yo'q edi uning umrining so'nggi daqiqalarini yashayotgan edi salom yana takrorlandi sotiqdan yana sas chiqmadi abdulmasih yaman diyorining kattasi soqovmi yoki karmi yo bo'lmasa o'zi o'lganda ruhi osmonga uchib ketganmi deya sotiqni mat etuvchi she'rini aytdi shu payt sotiqning ko'zlari xiyol ochildi va qiynala qiynala javob berganday bo'ldi abdulmasih tuyasiga minib sotiqning oldiga keldi holbuki sotiq qabrga kirish oldida ey abdulmasih sen sosoniy malik o'z saroyining yiqilishini yiqilishi otashning so'nishi mubadonning tushi haqidagi ma'lumot olmoq maqsadida jo'natgan sotiq yana jim bo'lib qoldi abdulmasih uning gapirishini kutardi sotiq esa o'ylay o'ylay o'lay o'lay deb zo'rg'a nafas olardi nihoyat so'zida davom etdi ey abdulmasih vahiy takror takror o'qilganda aso sohibiga payg'ambarlik berilganda samo va soyi suvga to'lganda sava ko'li qurganda forslarning ibodatgohi dohida otash so'nganda bilki o'sha payt shom shahri sotih uchun shom bo'lmoqlikdan chiqqandir eronliklarning yiqilgan minoralari nechta bo'lsa o'shancha sulton saltanat surar keyin esa boshlariga ne sho'rish tushsa shuni ko'rarlar dediyu so'zini davom ettirolmadi darmonsizlikdan hosillanib dudoqlari yumildi bir necha nafasdan so'ng harakatsiz qoldi shunday qilib uzoq yillar davom etgan umr poyoniga yetdi sotih dafn etildi abdulmasih uning javoblarini husrofga bildirish uchun darhol yo'lga chiqdi husrof javobni eshitib ancha o'ziga keldi o'n to'rt malik ketib ketguncha nimalar bo'lmaydi dedi o'zicha uning hisob kitobi saltanat maqomida uzoq yillar to'yib to'yib podshohlik qilish edi hali u qora kunlar kelguncha hech bo'lmasa yuz ellik yil balki ikki yuz yil o'tar deb o'ylardi sraf